is the last song. Fråga mig inte varför mitt hjärta klappar så hårt idag. Fråga mig inte varför jag ej kan sakta dess hårda slag minnen som vaknar Någon man saknar Långt bortom storstadens hetsande ljud med vanlig post till oss på adressen Kulturföreningen Jallarhornet. Och det är alltså box 42021. Det är postnummer 126 12 i Stockholm. Kulturföreningen Jallarhornet. Box 42021. Postnummer 126 12 i Stockholm. Vi har en röstbrevlåda också. Kvällstid vardagar. Kvällstid vardagar kan man få manuellt svar. Övrigt är det röstbrevlåda. Ni kan tala in där så kommer det till min e-post som en ljudfil. Och det är 0225, alltså bredbandstelefon 0225 60 143. 0225 60 143 vardagar på kvällstid så kan ni få svar. Övrigt är röstbrevlåda. Mobil, svar med sms är 0769 37 37 06. Mobilsvar och sms 0769 37 37 06. Om ni vill stödja oss ekonomiskt så har vi ett eh, plusgironummer 634 252 1 634 252 1 Betalningsmottagare är Gunnar Andersson. Jag har en blogg som har haft mer än 290 000 sidvisningar från eh, USA och olika länder och från Sverige också då. Jallarhornet.tk Jallarhornet Jallarhornet.tk på Skype kan ni kontakta mig på Dalagunnar. Och det är bara att lägga till mig då. Skype Dalagunnar. Vi finns på Youtube också. På flera adresser. Ni kan till exempel söka på Dalagunnar där. Vi finns på Youtube. På flera adresser. Vi finns också på Facebook. Där kan ni söka på Jallarhornet då. Natsol.tk finns olika länkar som man kan gå vidare på men det uppdateras inte men natsol.tk kan ni besöka i alla fall och gå vidare i olika länkar. Men det kan finnas en del som inte fungerar. Och eh, sen tidigare så har vi sen februari 2013 så har vi en helt egen internetkanal via företaget shoutcheap.com 110 kronor per månad 128 kilobits per sekund i stereo alltså en helt egen kanal på internet sedan februari 2013 eh, dygnet runt vår första kanal. Om ni besöker adressen netradion.tk så loggas alla IP-nummer så vi kan få föra statistik där. Vi kan få föra statistik där. Jag har inte det bladet framför mig här, men USA är nummer ett där. 7779 minuter har de lyssnat. Ja, vi är alltså ute live här från Dalarna den 15 Eh, februari 2014 kunna på 60 minuter mellan 17 till 18 klockan 18 till 18.30 kommer Geo Lindberg från Studio Frekventa och eh, <clears throat> jag är ganska så förkyld och vi har ett snöväder också eh, eh, över Sverige och Dalarna här 15 februari och i tisdags så var stadsnätet i Hedemora trasigt här, internetuppkopplingen. Och den trettonde så meddelar Autocompo att de planerar att lägga ner stålverket i Långshyttan med 177 stycken arbetstillfällen ska, kommer försvinna då. Om de inte hittar en lösning så blir det en nedläggning av stålverket som Autocompo äger. Och det finns ett stålverk med, med era stil som har cirka 145 arbetare. Men det har minskat betydligt här. Uh, vi, har, uh, vi finns på tunein.com tillsammans med tusentals andra stationer. Ni kan gå in på kanalen 1.tk. Det gäller den första kanalen. Och... Uh, nu ska vi se här. Vi finns ju också på eh, Youtube, tuben1.tk, tuben2.tk och tuben3.tk. Facebook är det fbgh.tk, postorder.tk. Ja, det är många adresser. Fyra kanaler.tk med siffran fyra. Uh, vi har ju också nu livechatt.tk så ni kan chatta live. Nu har jag inte dragit igång den sidan här. Jag somnade in ett tag faktiskt måste jag säga här. Jag är ganska så förkyld här. Mm, vi skulle egentligen nu ha med oss strax eh, Karpstrypan och Jimmy är inte med. Det är inställt. Och vi har också en kommunalpolitiker från eh, Jönköping faktiskt, Micke, som vill medverka via ett vanligt telefon eller IP-telefon här. Men han är också tillsammans med Karpstrypan och Jimmy eh, och kolla på en spelning i Småland. Men han kommer medverka senare på telefon, Micke från Jönköping. Idag hade vi bjudit in en mycket ung ledare för Danskarnas parti, Daniel Karlsson. Han är dessvärre för närvarande offline. Jag är lite osäker på om han kommer medverka här. Han är inte med på Skype helt enkelt för närvarande i alla fall. Jag kan också koppla in den här telefonadaptern. Och eh, jag tycker min mikrofon låter rätt så bra. Jag lyssnar på fördröjningssignalen. Vi har en chatt också. Det finns två chattar också. På gallerhornet.tk finns det en chatt. Och det finns möjlighet att starta upp en chattsida där ni kan skriva texter i realtid. Eh, live chatt med 2t.tk. Våren är inte här. Det är snöoväder och klass 1-varning men jag såg faktiskt en björktrast häromdagen. Och bara för några dagar sedan var jag ute och såg gröna gräsmattor och sånt. Och nu kommer lite snö här. Det är inga stora mängder för närvarande men det är ju mycket snöfall i alla fall och det är klass 1-varning. På TuneIn finns vi också numera tillsammans med andra stationer. Och då var det då jag kanalen 1.tk. På tunein.com kan ni gå in på kanalen 1.tk livechat.tk Det är massa olika adresser. Vi hade ju planerat här att ha med från Danmark då den unge ledaren för det unga partiet, danskarnas parti Daniel Karlsson. Men han är för närvarande inte med på Skype. Jag kommer här nu att ändra i det tekniska och vi ska få en signal här. Så att det går bra att ringa in på telefon, IP-telefon, bredbandstelefon 6a, 0a, 1a, 0225 60143. Alltså 0, 2, 2, 5, 60 143. 0, 2, 25 60 143. Det är en IP-telefon via Altele.se. Eh, bredbandstelefon och ingen vanlig Telia-telefon. Det går också att ringa på Skype också, Dala Gunnar. Eh, jag kan prata också. Eh, och vi skulle haft med oss då från Danmark här, Daniel Karlsson danskarnas parti. Det är väl punkt DK är det väl. Han är dessvärre inte med på Skype. Från eh, USA så har vi American Dissident Voices is back again with uh, Kevin Alfred Strom på nationalvanguard.org nationalvanguard.org eller besök kevinstrom.org com. Man håller på att återuppbygga organisationen på eh, National Alliance. De har sålt sina egendomar de hade förut i Hillsborough. Men nu ska man börja bygga upp det hela igen. Med nya adresser och så vidare. Och man bygger upp en radiostudio. <laughs> Varje vecka så har man ett program. Ja, du är välkommen. Nej, jag skulle vara, Kent. Jag skulle bara kolla att det gick att ringa på en vanlig telefon. Det gick ju. Ja, du är välkommen här. Och eh, vi skulle haft med oss en kille från Danmark faktiskt som heter Daniel Karlsson som har ett ganska litet parti som heter Danskarnas ja. parti. Men han finns inte med på Skype då. Så att då ändrar vi det hela här och kör lite telefoner. Här uppe i Dalarna nu så har vi snöfall och det är klass 1-varning. Vad har du för väder i Stockholm? Ja, här hellregnar det. Det gör det, för jag pratade nämligen med Georg Lindberg och han hade blivit genomblöt så han var ganska sjuk nu. Han har inget paraply heller. <laughs> Ja, det är ju bedrövligt. Uh, och, och all snö är borta, det regnar, hällregn. Ja, här är hällregn, ett jävla väder. Det vräker ner alltså. Ja, det har, det har blåst. Det är så ovinterligt som det kan vara. Ja. Du kanske har hört talas om att eh, vi har ju två stålverk i Långsjötan som... Ja, jag, fick inte du ett mejl av mig? Jo, det är så att... Jag, det är så att 1970, 1970, ja. 1970, då var det 1000 människor. Alltså 1000 människor jobbade på stålverket i Långshyttan. Och det hela började i kloster på 1800-talet med tillverkning av metall och sånt. Och sen flyttade man hit så att det heter klosterverken. Därför att det började i kloster. Och jag har besökt kloster och det är alltså borta. Men uh, man har delat upp verksamheten på två bolag. Det är Autocompo med finska ägare och era stil. Man har bara minskat ner. 2012 så drog man ner med 100 stycken på Autokompo och man har alltså meddelat att man har gett det här eh, för, eh, klosterverken tre år på sig att förbättra sitt resultat och det går mycket bättre nu men det är fortfarande minus och hela företaget Autocompo blöder. Ja, man gör ju storförluster och måste lägga ner stora stålverk i Tyskland. Och i, i, i Nyby utanför Eskilstuna där, där, man, där, där var man mycket glada att Nyby blir kvar så de är mycket ja. tacksamma att de fick vara kvar med sitt stålverk när man, när man lägger, lägger ner. Det pågår alltså förhandlingar eventuellt med att andra in intressenter eh, ska eventuellt komma att ta över detta stålverk. Men det är osäker framtid i alla fall va? Och det här är mycket, det här är mycket liten ort. Om du tittar på Långsuttans eh, på hemsidorna så kan man se bilder. Alltså vi har haft polisstationer och vi har haft flera matbutiker. Och var, man har rivit alltså hundratals med, med lägenheter. Alltså så här flerfamiljshus med tre våningar. Det var inget fel på dem men de var ju tomma. Ja, jag skickade ett mejl till dig. Jag skrev att de kommer säkert få en flyktingförläggning som kompensation istället. Nej, det, är några, det är några ungdomar som inte får plats i Hedemora som ska inhysas i ett för detta ålderdomshem som ska byggas om. Eh, de ska, det är 25 stycken är det som, som ska, um, så här eh, ensamkommande väl kallas då. Ja, precis. Det jag säger. Nu kommer ni få en massa utlänningar istället. När man lägger ner företagen i Sverige och det blir arbetsbrist och liknande. Då, då, då flyttar svenskarna, eller som det är i Gävleborgs län. Där får eh, arbetsförmedlaren en arab som sitter på arbetsförmedlingen i Söderhamn. Så nu får nu tar kommunen eller landstinget och, och hela veterinären eh, då landshövdingen i spetsen. Nu köper de upp eller hyr lägenheter i Oslo och Norge och så flyttar de de svenska ungdomarna dit och så tar man in utlänningar och flyktingar och sätter dem i eh, Gävleborg. Mm. Visst är det vansinnigt. Bert Karlsson hade ju planer på något ställe där men det var såna enorma protester så att eh, han, fick inte, han fick inte starta sin eh, mot, vad säger, asylmottagning på på något ställe. Jag vet inte exakt vad det var. De, de, folk vill inte alls ha, ha dem där. Så att det blir någon annan form av verksamhet. På, på, jag såg en bild också. Det skulle bli någon slags uh, hotellverksamhet istället. Men inte... Ja. Med swimmingpool och allting. Det skulle byggas. Och det här, ja. det, de tar ju tjänar oerhört mycket pengar. Du vet den där socialdemokratiska, han, har han sålde ju sitt eh, flyktingbolag. Han har tjänat 200, <coughs> 220 miljoner Ja. Har den här socialdemokratiska politiken tjänat på flyktingmottagning. Ja, ja. Dåligt. Jag har, kontakt, är... jag har kontakter också med USA här. Ke Kevin Alfred Strom. Han har ju, hans farfar kom från Norge till USA så att han har ju norskt påbrå. Och han har ju dragit igång nu återigen ett radioprogram från USA varje vecka som heter, som heter American Dissident Voices. Och han har lagt till mig på Skype här. Och sen har jag, håller jag på att ta kontakt också med Paul From från, U från Kanada. Som redan på 90-talet startade upp ett eh, internetprogram som heter Radio Freedom. Ja. Så det vore kul att ha, med de här killarna från USA och Kanada också va? Ja, men jag tror inte att det är någon mening att lägga ut det på sändning. För de som kan engelska, de lyssnar på, på nätet. Va? Jag tror inte att de, när du sänder över närradion, de programmen, jag tror inte att det får någon större lyssning. För jag tror att det är inte så många som lyssnar den vägen. De som eh, kan. Till exempel du har på TuneIn, men TuneIn är väl en suverän. Där finns ju ja, vi, 70 000 radiostationer. Där. Ja, nu, nu finns vi, eh, vi finns också på TuneIn på en kort, ja. men då är en, en kort adress då som är så här, kanalen1.tk. Då spelas det upp eh, på tunein.com alltså. Jo, men när jag, ja. jag laddade bara ner appen på min iPhone, ja. TuneIn Radio. Ja. Och då, har du, då får du in 70 000 radiostationer där. Det finns också, vi finns där också på en adress som heter kanalen1.tk. Det är på TuneIn. Men det står inte, det står inte Jallarhornet, det står kanalen 1 alltså. Ja, det är en kort adress. Men däremot om, om, man, om man går in på tunein.com och söker på Jallarhornet så kommer det inte upp någonting. Men det är, det är en lång och krånglig adress på tunein.com som är jobbig att säga i radion alltså. Den är ja, men du, du, kan, ju, du kan ju ladda ner appen. En app som ja. heter TuneIn. Ja, jag, har en, jag har en laptop med Windows 8 och där, där kan man ta, ta ner appar. Ja, och då finns det en app som jag har på min iPhone som heter TuneIn Radio. Uh -uh. Ja, den är ju oerhört enkel och där har du ju hela, hela, uh -huh. hela världens alla radiostationer. Ja. <laughs> det är ju ja. perfekt. Det spelar ingen roll om det är Mikronesien eller Japan eller vad fan det är. Det låter ju perfekt överallt. Jag har en del folkmusik faktiskt. Jag har ju Spotify vet du, men det är, det är gratis då. Så att ibland så, det, de, de bryter alltså med reklam va? Ja men, jag, när du säger Spotify, du som är duktig på sånt här. Jag tog ett abonnemang nu på Telia. Då får man 199 kronor och ja. gratis ringning och sånt. Och så ingår Spotify gratis i ett år. Aha. Men vad fan, jag, jag laddar ner lyssnare på ACDC. Så är det ju inte ACDC utan det är något jävla coverband som spelar. Ja, så alltså, var det det? Aha. Ja, det är ju bara lur. Det, har du hittat folkmusik? Jag tittar till exempel, ja. jag slog in alla, jag är ju rätt intresserad av sånt. Ja. Det finns ju nästan ingenting med folkmusik. Jo, jo jag har. Ja, men... Vet du hur, hur, jag gjorde? Jag gjorde så här, jag sökte på folkmusik på Spotify. Man, man, kan spela upp, man kan spela upp från deras hemsida. Alltså det finns en spelare som, som spelar direkt från, från deras hemsida. Man behöver inte ha programmet längre nu. Utan man kan gå in på deras hemsida. Men i alla fall, jag gjorde så här. Jag sökte på folkmusik då. Och sen spelar man upp folkmusiken och sen spelar man in den. Genom att, så, man kan ju inte ladda ner musik, man kan bara lyssna. Men, men, ja, men man, får man får vara beredd på en sak. Att rätt vad det är rätt så bryter de för, det går snabbt alltså, då bryter de för reklam va. Men så fort reklamen kommer så trycker man på paus. Snabbt alltså, man måste vara snabb och trycka på pausknappen. Då kanske man får, lite, får med en liten snutt bara precis när reklamen ska börja då. Och sen precis när reklamen är borta så, så, så kör man recording. Och då får man, det fick jag med alltså över en timme med, med, med jättefin folkmusik helt enkelt. Som, som ligger i, som jag har en spellista här. Det är mer än en... Varifrån då? Från Spotify. Ja, men varifrån, eh, vilka, vilka grupper är det då? Ja, jag vet inte, var, Merit Hemmingsson fanns med till exempel. Jo, fast hon är väl inte direkt, hon är så här, men till exempel om du skriver in, jag har ju abonnemang på Spotify nu, 99 spänn i månaden. Där är det ju ingen reklam. Alltså. Nej, det är Utan, reklamfritt. Så. Ja, det är reklamfritt. Men till exempel om jag skriver in, eh, ja vad ska vi ta, eh, Dalapolisens spelmanslag. <laughs> Ja. Då, kanske, du, då kanske du får 20 låtar. Ja. De har ju säkert spelat in 200 stycken. Det, och vill du lyssna på gamla 78-skivor, typ Hilmer Borgling, det finns inte ens med va? Det är ju en stor skandal. Det är ju, det är ju popmusik Whitney Houston och sånt, det finns det ju miljoner eh, sorter av. Men vill du lyssna på äldre svensk musik och sånt? Ingenting. För jag tycker att det där är klart överreklamerat. Och så alltså, vänta en kul grej. Jag fick kontakt med en kille. Jag kan få hans serie. Han heter Fredrik Svan. Och han har bosatt, bosatt sig ungefär en mil härifrån i en liten by, eh, område som heter Stjärnsund. Och han har egen studio och sånt. Han har gjort, ut en ny platta. Och jag lyckades spela upp hans musik från Spotify och spela in dem också. Alltså spela upp och spela in. Så att jag fick några låtar med Fredrik Svan. Han har alltså helt underbara låtar, vet du, den killen. Han har till och med gjort Du gamla, du fria också. En, en fin version av nationalsången faktiskt. Ja. ja, han verkar ja. sjunga på svenska också mest faktiskt. Han, Fredrik Svan kan du söka på Spotify, vet du. Fredrik ja. Svan. Jo, ja, okej okay då. Fredrik Svan med H då, eller? Mm, ja, just det. Och han har gjort också Du gamla, du fria också, men det har jag inte spelat in. Men till och med den finns. Den är bara 1,53, men den är en jättefin version av nationalsången faktiskt har han gjort. Du som är förresten, jag bara slog över, jag brukar inte vara så road och sånt. Det finns, någon, det finns en radiostation i Stockholm som heter Radio Bandit. De spelar sån här hårdrock och liknande. Ja, lite skra ganska skram skramlig. Ja. Men de spelar någon låt här som det vore ju bra för, där, för alla Colin 12-dyrkar. Må kanonerna sjunga. Med Sabaton? Känner du till den? Vad är det med Sabaton? Ja, det kanske de heter. Ja. Det, det var med någon sån där... Det var första gången jag hört på en kommersiell station att de spelade. Liksom, det var sån här riktig typ. Ja. Det, det lät som Rammstein eller någonting liknande på svenska. Men eh, annars, om, men jag tycker i alla fall Spotify, det var en besvikelse. Det tycker jag inte alls var så bra som de har utlovat. Ja, men eh, när du söker på folkmusik, vad får du upp för grupper då? det, är det, som är så, dåligt. Va? Alltså jag, om du vill slå, vill slå in till exempel, jag, jag ringde ju upp dig förra veckan när jag var på Slagsta Gilles spelmansstämma om du kommer ihåg. <clears throat> ja. Ja, inte, du hittar ju inte Slagsta Gilles spelmanslag, du heter, hittar inte Värmdö eh, dragspeciell eller någonting. Du hittar bara de riktigt stora grupperna och ABBA och sånt här. Va? Du hittar inga sådana här mindre grupper. Så det måste du, det får du helt enkelt leta efter på någon annan sån här närradiostation som kan spela det. Jag har inte kopplat in min hörlur här så du kan inte höra musiken som spelas upp eh, genom telefonluren så att eh, det är inte inkopplat just nu den lilla så att det blir medhörning alltså. Men jag har, det står här en timme och tre minuter folkmusik och det är alltså uppspelat, inspelat från Spotify. Ja, du kan väl veta han... Det eh, var, det var så här, eh, jag har också, det finns jättefina radioprogram på internet faktiskt som kör, eh, från Radio Falköping till exempel, de har program som med dansbandsmusik och sen har de också en dansbandsklubb i Falköping som kör, eller vad säger jag nu, dragspel menar jag. Det finns, ja, ja. ja det är dragspelsklubben i Falköping har program och det är alltså adressen då fnf.nu, fn, Fredrik Niklas Fredrik.nu, det är Falköpings närradio va. Och de har dansbandsmusik och en gång i veckan med repriser också har de dragspelsklubben som kör en, en sändning på om det är en, timme och liknande va. Men dragspelsmusik alltså. Ja. Nej, men det, är, det, det är det jag säger, där kan du hitta sånt där. Och så på de här tre stationerna här i, eh, i Stockholm, då, Haninge, Viking och Lidingö. Och så finns det ju någonting som heter Dansbandskanalen. Den finns ju, den finns ju på TuneIn Radio. Ja, just det. Där spelar ju dansband dygnet runt så att säga. Va? du det finns ju det finns ju massor av sådana stationer nu när man har det här tune-in. Och därför tycker jag att det är ju någonting som jag tycker är toppen. Där kan du lyssna på i stort sett varenda station. Ja. Och är man lovad av sånt, alltså, till exempel Radio Heimat i Tyskland <laughs> eller U1 Tirol som spelar just sån här glad tyrolermusik och sånt. Det finns ju ett utbud om man vill. Gammal tysk slagermusik finns det dock som körs från 60-talet, sån här tysk slager, alltså du, du vet. Eh, Sim, Sim, ja. Sim Almqvist gjorde ju låtar på tyska till exempel. Ja, alla, våra, alla våra stora. Ja. Det var roligt i alla fall att du spelade Alice Babs. Ja. Hon eh, avled ju här nu. Ja, jag har några, jag har några låtar med henne sådär. Ja. Jag har några låtar. Det, det körde de idag till exempel på Radio Lidingö, Radio Viking flera timmar vet du, ja. med alldeles stadsmusik och sånt. Så det tycker jag är ett trevligt initiativ med folk som vill och kan engagera sig. Så jag, har, jag har ett program som heter rarmaradio.com alltså rarmaradio.com heter programmet alltså. Det, man kan gå in på den adressen. Men, men där finns alltså, det finns alltså, man kan skapa ett, ett schema och med eh, timer. Man kan alltså välja da, da, dag och datum och klockslag och sen när man kollar upp eh, olika radiostationer och sånt som hörs på internet, eh, vilket programschema de har, då kan man se alltså till exempel på onsdag 15 till 16 så kör man ett, ett, ett bra program. Då ställer man in alltså, då, då spelas det in eh, ut, att de med, med timer att, och sen stängs det av också alltså inspelningen. Ja, du verkar väl mycket, mycket duktig på allt sånt här med datorer. Jag är så tom i huvudet så det är synd om mig. Men jag behöver nog, det skulle vara synd att inte du bor granne med mig. Kunde jag fråga dig lite saker? Så, så att, eh, så att eh, det sköter Så att rätt vad det är så kommer det upp ett program som börjar, börjar köra inspelning utav sig själv så att säga. Liksom, eh, förstår du vad jag menar? Jaha. <laughs> Det är det, programmet kan vara avstängt och ändå så startar det upp och spelar in och så stängs det av automatiskt som, man, som jag har ställt in alltså. Dagen... Men lä, lägger, lä, ligger det på något... Eh, är det på din dator du Om du, om, om du söker på internet på, på Rarma Radio alltså. Rarma ja. heter det. Rarma Radio. Det finns på, man kan få det på svenska också. Man ställer in vilket språk. Så att det står på svenska. Rarma Radio. I, i, inga, ja. inga www eller något sånt. Bara Rarma Radio då. Ja, det är adressen där. Originalet finns ju på rarmaradio.com va, men det går att ladda ja. ner från olika andra adresser. Men man, man söker då på rarmaradio. Och det är, okay. det är punkt .com, det är punkt .com också. Ja, ja, okej. Eh, okay. Uh, det är du... Rarma med, med Rudolf alltså? Ja, ra, alltså. Du kan, du kan välja med att spela in... Um, de, dela upp låtarna så att säga så att du får låtarna separata eller spela in hela programmet som en enda ljudfil om programmet är en timme så får du en ljudfil på en timme. Eller spela, upp så att, spela in så att du delar upp alla låtarna. Ja, Säppa, Nej, jag ska se med, ja, hur som helst, jag ska inte uppta hela tiden än. Hoppas att det ringer in någon annan. Ja, så att du har eh, regnväder där borta, ja. Ja, här är det ett jävla surväder. Ja, du håller koll på sådana spelmansstämmer va? Ja, jag går på alla spelmansstämmer som jag är. Jag kan... skulle ju faktiskt vilja åka... Du har den där värmlänningen som ringer in. Det finns ju... De har ju århundradets dragspelstämma brukar de ju ha varje gång. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Det finns en plats i Värmland i alla fall. Som är, där, de har, eh, ja. där de har en stor dragspelstämma. Förra året skulle, hade de, skulle de ha 1500 dragspelare där på scen. Oj, oj. Ja. Så det är rätt häftigt. Ja. Jo. Nu kan jag säga, jag kan säga när jag ändå är i radion här nu att eh, jag tycker det är roligt också med militärmusik och nu den, eh, det är många som klagar och säger för han spelar ju aldrig någon marschmusik. Han tror att det är Hitler. <laughs> Ja. Men nu på Berwaldhallen så den 6 april och den 16 mars och den 11 mars då ska det vara eh, eh, arméns musikkår och eh, lite annat som ska spela där. <laughs> Ja, jag har en kassett som Geo har kopierat för mig. Det är egentligen en CD-skiva som SD har och det finns en liten snutt där som, som SD har som intro va. Och där ligger ju till exempel Carolos Rex och de här, de här olika ja. sakerna alltså. Jag har också eh, vinylskivor faktiskt med gamla tyska marscher och från Östtyskland. Men det är, alltså, det är alltså efter 1945 så det är, det, är, det, är, inte den tiden utan det är militär... Ja, men kan ju lyssna på Youtube. Det är militär... LP-skivor alltså med militärmusik från Västtyskland och från ja. Östtyskland på det är ju guld värda. Från eh, om det var på 70-talet nästan va? Var inte det? Västtysk och östtysk militärmusik alltså ma marscher. Jo, det fanns ju efter hela den tiden. Östtyskar, ja. den har jag faktiskt på, på en videokassett mm, som de gjorde, det var nog på 80-talet. Mm. Då, då var, det var alltså den bästa musikkåren som fanns, det var det Östtysklands eh, ja, paradmusikkår då, re, re, alltså kan man säga regeringens musikkår det är väldigt, då. Det är väldigt vackert med, de har ju fina uniformer på sig va? Ja, de hade svarta uniformer ja. med läderstövlar, så gick de i preussisk paradmarsch det var ju i Sverige med Ulf Elving som konferenser så jag har den faktiskt inspelad. Den var ju suverän. Det är den bästa musiken som har varit. Det var ifrån, eh, ja det var, det var nog från Globens resten. Det var när Globen var nytt. Det kanske var på 90-talet. Ja. Någon gång. Nej men som sagt, eh, så det... Men som sagt, ja, nu får jag hoppas att någon annan ringer in och har någonting vettigt att säga. Ja, du ska tack då eh, för den här ja. gången. Ja, tack så du ha. Hej. Hej då. jag hörs jag nu? Och jag, och jag hörs, ja. Den här mikrofonen är väldigt stark så att jag får försöka dra ner den lite grann så här och prata lite lågt så här. Men äh, jag tror eh, vi gör så här att äh, vi kan köra lite folkmusik här och se. Vi ska ta och spela lite folkmusik här. Nej, det blir inte. Nej. Nej, det vill inte. <laughs> Då tar vi Sigge först. Nej, det vill inte heller. Alice Babs tar vi då. Rest in peace. Fråga mig inte varför mitt hjärta klappar så hårt idag.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 Do you still think you have a country? listening to American Dissident Voices. The mass media of news and entertainment have a vast influence on society. Outside of what a person has experienced personally, what he or she has actually seen with his own eyes, learned in school, or heard from a friend or loved one, everything we think we know about the world everything we think we know about current events, everything we think we know about our political leaders comes to us carefully selected and filtered by the mass media. The mass media set the fashion trends. They select which four or five stories are worthy of being mentioned during the evening news or put on the front page, and which stories are buried on page D7 or are never mentioned at all. They decide what spin to put on those stories. They decide who the good guys are in any conflict and the bad. They tell the talking head newscasters when to express outrage and disapproval and against whom. They create heroes and superstars in their dramas and comedies, and they put words in their mouths for the public to follow. They decide which bands will get maximum airplay, which lyrics will get stuck in the head of your teenage son or daughter. They set the limits of public debate and decide who is too radical, right or left, to be included. They maintain massive files on all public figures and activists in cooperation with ethnically based private intelligence agencies like the SPLC and the ADL. And they have moles, which they call sources, in law enforcement and secret police agencies too, so that scandals can be manufactured almost at will any time a politician or other official gets out of line, destroying his career almost overnight. No power in our society is greater than that of the media. They have an absolute stranglehold on the political process in our mass democracy. And the media in the United States are almost entirely under the ownership and control of the 2%, of the Jewish minority. The big six media corporations in America are CBS, NBC Universal, News Corporation, owner of Fox News, now 21st Century Fox, Time Warner, Viacom, and the Walt Disney Company, which owns ABC. Of the 12 senior executives of these corporations, if Jews were represented among them at the same percentage they are represented in the American population, one would expect that at most one of them would be Jewish. But such is not the case. Of these 12 senior executives, nine are Jews, a representation of 75%. In calculating the 75% figure, I'm not even counting Rupert Murdoch, owner of News Corporation, now 21st Century Fox, and Fox News as Jewish, despite his appearance, despite the fact that his grandmother was undoubtedly Jewish, and despite the fact that he fanatically supports Zionism and other Jewish causes. The executive chairman of both CBS and Viacom is Sumner Redstone, a Jew whose MTV channel is one of the worst offenders in degrading our young people with filth and promotion of racial mixing. The CEO of CBS is Leslie Moonves, also Jewish. In fact, he's the great nephew of David Ben Gurion, the first prime minister of Israel. The chairman and CEO of Comcast, which owns NBC Universal, is Brian L. Roberts, a Jew who has even participated in the international Jewish athletic events, the Maccabiah Games in Israel. Philippe Dauman, a Jew, is the president and CEO of Viacom and also sits on the board of a New York Jewish health system and is a United Jewish Appeal honoree. Robert Iger, the chairman and chief executive officer of Disney ABC, is a Jew who also was named Ambassador for Humanity by Steven Spielberg's USC Shoah Foundation. Disney's senior vice president is attorney Alan Braverman, also a Jew. And that's just the beginning. Look at the presidents of other media companies. Ja, vi får ta och uh, avsluta här faktiskt. Och uh, vi tackar Kent då från Stockholm som ringde in. Tyvärr så fick vi ingen kontakt med Daniel Karlsson från Danmark. Vi får försöka senare. Och eh, eh, Kevin Strom har lagt till mig också på eh, Skype. Men eh, jag har gjort så att alla kan ringa Dala-Gunnar. Jag hoppas kunna återkomma med ett samtal från Danmark med Daniel Karlsson. Och eh, ha kontakt också med Kevin Strom på Skype. Och även få kontakt med eh, Paul From i Kanada. Vi kommer strax nu att lämna över till Stockholm Enskede, Studio Frekventa och Georg Lindberg som sänder mellan 18 till 18.30. Gunnar på 60 minuter återkommer nästa lördag 17 till 18.00. Besök oss på internet gallerhornet.tk eller fyra kanaler med siffran 4. Fyra kanaler.tk. Lite folkmusik på slutet. Hej då! Hej från Dalarna! Ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Geo Lindberg tar strax över. Ja, god afton mina damer och herrar. Nu lyssnar till ett program från Kulturföreningen Jallarhornet, Sverige vakna. Jag är riktigt förkyld den här veckan har varit så rösten är lite ansträngd. Det är plus två grader ute och 997 eh, hektopascal lufttrycket. Jag ska börja telefonväkteri nu med samma, nu har jag ju bara en halvtimme så. Eh, det är öppet här att ringa på 81 21 00, det ska radion på. Och eh, jag, jag väntar annars så får vi spela någonting och det, eh, det är bra om jag kan undvika att spela för många eh, när det är bara halvtimme som jag kan ligga här på. Jag väntar att någon ska ringa på 81 21 00. Jag ska tacka, tacka eh, en som har skickat eh, en del papper här tidigare också. Eh, det handlade om radioteknik och som jobbade hos tydligen en, eh, liten radioaffär en gång eh, hos en som hette Gessler och så vidare som tydligen <laughs> läromästare. Och, och det slog en hel del intressant där när redan eh, under sin ungdom, ungdom <laughs> byggde radiomottagare som var extremt känsliga. Jag skulle lyssna på signaler utifrån världsrymden också bland annat och så. Ja, jag får väl förmodligen spela någon låt det här. Eh, det, det är fascinerande att ligga och lyssna på kortvåg och sånt, det förstår jag. Men jag ska sätta en låt. En kort paus. Do do down, do be do down down. mycket gamla minnen, de här låtarna sen 60-talet och så, mycket populär på Radio Nordtiden och så vidare. Jag väntar fortfarande, passa på nu ringa för jag har bara till klockan halv idag. Sändningstid och fem i halv ungefär måste jag avannonsera och då måste jag bryta telefonväkteriet. Så det är väl 20 minuter eh, drygt eh, kvar. Men ju vidare så är det blött eh, och regnar och har sig. Det är inte bra för förkylningen. Jag tror jag har fått den där eh, influensa också som jag hade förra året också den här tiden. Men nu är det på bättringsvägen. Det var värre för ett par dagar sedan och så vidare. Så ska väl eh, så småningom klinga av. Lätt man blir smittad i livsmedelsaffären där vid kassan och så hostar och nyser folk och och även om man går till vårdcentral så är folk med folk eh, i väntrummet eh, som är förkylda och smittar ner det runt omkring eh, sin omgivning. Det är inte speciellt nyttigt heller, de där väntrummen. när De är fulla med bakterier när folk är så sjuka ofta när de kommer. Ja, jag får väl spela en låt till om inte någon ringer inom den närmaste tiden nu för att jag kan inte sitta och vänta för länge här. Ja, jag spelar en låt till. Kort pass. nu spelade ju faktiskt eh, Gunnar eh, lite utlade spabbs. Eh, jag kommer ihåg när hon, jag har ju gamla skivor där som 40-talet också på 78. Men de är lite svåra att spela upp här, de måste överföras på kassetter eller på någonting och för kunna spelas upp här för 78 det är inte lätt att koppla upp här eh, så att man, och då är de ju ofta lite slitna och skrapiga också beroende på att de gick ju på dåtidens radiogrammofoner och så vidare. Eh, och då var det <laughs> olika grammofonstift som fick bytas regelbundet och det så och slet på skivorna i de gamla radiogrammofonerna folk hade eh, och så. Det, det är de första med alldeles stabs och, och, och, så. Och sen tyckte jag hon var bättre och bättre så, sångerska. Jag tyckte hon var som bäst 1956 och, och så. Men jag får väl se när en annan gång jag kan få en färsk skiva som jag spelar upp här. <laughs> och så. Alltså jag fick inte fram någon i hastigheten heller. Eh, jag tror att jag bara hade en eller ett par låtar så det är eh, färskare inspelningar än 78 som alltså, gällde och, det, och då är det lite svårt eh, kan jag eventuellt överföra någon enstaka till den också tidigare det var svingigt magistern och allting <laughs> sådana där gamla som hon sjöng på den tiden och, och, och så vidare. Och Stardust och det var ju en låt som hade sjungit in också minns jag och allting. Jag väntar fortfarande på att någon ringer här på 81 21 00. Det är bra om folk ringer så jag vet om det är några lyssnare också så det inte är så att eh, och när ni lyssnar eh, så ska ni lyssna via radion och internet där ljudkvaliteten är sämre eh, när jag sänder och sånt. För att det blir en betydlig försämring när det går på internet. signalen blir rumphuggen beroende på att den har omvandlats Eh, mellan ettor och nollor och sånt och sen dekodifieras och så vidare till en eh, hörbar signal, analog signal sen. Ja, jag får väl starta en skiva till om ingen ringer med samma. Nu är det bara en tio minuter kvar till det är dags att sluta. Ja, det är konstigt. Jag vet inte om folk tittar på OS, TV eller någonting nu eller vad de gör. Eh, så de inte hör på radion. Man skulle kunna köra på mellanvåg parallellt också med det här för att då når det långt ut. Då, då skulle det säkert gå betydligt bättre vad gäller telefonväxteri och allting. Om folk vågar ringa, ringa det som hette rikssamtal <laughs> förut. När det skulle slås ett riktnummer före telefonnumret och allting. Ja, jag startar en låt till. Let me tell you about a place somewhere up a New York way where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the old and young twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night away. Here's a man in evening clothes how he got here, I don't know, but man, you want to see him go, twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. There, twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. There and I. Let's twist a while. Leave out. the older queen who's dolled up in a diamond ring, and twisting the night away. Man, you ought to see her go twisting to the rock and roll. Here you find the young and old twisting the night away. They're twisting, twisting, man. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting, they're twisting the night. precis som han har blivit återförd till 60-talet så att sitter och sänder den här musiken. Det verkligen eh, påminner om gamla tider och så, måste jag säga. Ja, nu blir det snart bara sju minuter eh, innan jag ska avannonsera här, så passa på ring här. Jag tycker det blir... Nu ska vi vänta en signal till bara. Hallå? Ja, Hallå. hej Georg. Jag pratade ju med eh, Gunnar tidigare. Jag måste bara ringa och säga så här. Nu är det i alla fall eh, några dagar sedan en av Sveriges största artister Alice Babs avled. Kan du inte uppmärksamma det då? Jo, han sände ju några med Alice Babs. Jag sa ju nyss att jag har bara på 78-skivor och det är inte så lätt att lägga på sådana. Då måste man överföra det på kassetter först. Och, och det finns väl bara några, några låtar där, inte så mycket. Eh, I nyare så är det ännu mindre. Då finns det ju eh, på någon enstaka eh, kassett bara. Ja, men du, du sa ingenting om Alice Babs och... Jo, det, gjorde, det gjorde jag. Eh, du, du vet, strax efter att det hade börjat innan jag öppnade telefonväxeln dit. Spelar du Alice Babs? Ja, jag sa att eh, hon är eh, avliden och att eh, hade, eh, jag påpekade ju att Gunnar hade ju skivor för jag har ju inga Alice Babs här som jag kan spela upp. Nej, nej, nej. Nej, okej okay då. För att det är inte så lätt att ha så stort arkiv här. Och särskilt så fattig som jag har varit i, all, i alla tider. Ja, ja. Nej, men eh, det är ju bra att man uppmärksammar alldeles Babs i alla fall. Ja då. Hej. Hej. Ja, nu är det öppet att ringa igen på 81 21 00. Ja, jag väntar att någon mer ska ringa 81 812100. Det ska radion på. Ja, jag får starta en låt till. Kort paus. live your life, child. You gotta spend with me. Now let me tell you about Sally. Oh, she's a really tough. A girl you know about Emmy. She's cool enough, oh, but life's too short to mess around. Don't you give me no stuff, child, and don't you put me down. too wild to pass me by, baby, with just a kiss and a smile. We gotta up and get married before my hair turns gray. I need you for real, baby. I've had my time to play. Now come on, uh, come on, uh, come on. Don't make me so blue. Come on. Come on. Ja, det blåser ute och eh, och rena höstvädret det är ovanligt på vintern i alla fall. Det är ju bra att det inte snöar för att och blir halt för att jag är osäker på mina ben eh, som jag inte har fått eh, någon läkarhjälp för att jag de här problemen att De förstår sig inte på någonting tydligen. Jag väntar att de sista samtal kort kommer sen. Jag måste avannonsera här. Ja, när man lyssnar på det här så blir ju kvaliteten betydligt bättre om man lyssnar direkt över sändaren på närradion, inte via internet eller eh, eh någonting liknande, eh, någon iPhone eller någonting, en sån liten högtalare kan inte ge ordentlig återgivning av bas och sånt där, massa frekvenser kommer inte med och så vidare. Eh, så det ska vara stora, riktiga högtalare, riktiga förstärkare och sånt. Så blir det ett helt annat resultat. Så det riktigt bra FM-kjoner med antenn på allting. Ja, jag får väl avannonsera. Det verkar inte ringa någon mer. då får vi säga att telefonväxteriet är slut för idag. Hoppas att halsen är bättre nästa gång. Det verkar ha blivit mindre med inringare sen jag fick de här korta halvtimmar också. Det, var tydligen inte så lyckat tycker jag för att eh, då tror folk att de inte ska komma fram. Det är inte efteråt. De har ringt och säger att de inte har hunnit, eh, när de har varit något samtal inne, kommit in. Ja, det är alltså kulturföreningen Gällarhornet som sänder och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Och eh, ni kan ju ringa mig fem över halv eh, kan, vi säga efter programmet nu och en eh, timme framåt och om ni vill prata med mig privat eh, och så. Och så ska vi spela en musiksnutt nu alldeles strax på slutet det finns ett, ett, ett plusgiro som du kan skicka in en slant till, till, till studiofrekvent där också. Och, också det, och, och det vore tacksamt om ni gjorde 22 18 79 streck 1 det numret 23, 22 18 79 1. Studiofrekventa måste stå på talongen där. Så det kommer rätt. Jag tar det lite lugnt här och så. För det är inte mycket tid kvar nu. Inte så att... Alltså jag sa det på gironumret en gång till. 22 18 79 streck 0. Eh, eh, eh postgirot till studiofrekventa. Och jag ska eh, nämna i förbegående också att det, kost, det skulle kosta tusen. Eh, en, för eh, först en som ville ha 200 000 och en annan nu som har ringt som ville ha en miljon för att reparera mitt tak. Det var, det, det var ju ett ockerpris. Jag ska fråga Konsumentverket om det verkligen kan vara möjligt det där sådana där försäljare som ringer hem till folk och eh, föreslår sånt. Eh, försöka lura av pensionärer pengar verkar det som. Försöka sko åt sig så mycket som möjligt. Det är bara pengar, pengar, pengar som gäller. <clears throat> Och någon eh, ekonomirådgivningsbyrå har jag inte lyckats träffa på. De ville bara eh, ordna placering av pengar och pensionärer och sånt. <laughs> Om de skulle köpa aktier eller optioner eller något annat. Så det, det, var inte speciellt lyckat. Det är många som har ringt och jag har varit hem eh, hos en del sådana eh, också ekonomiråd, byråer men det har varit i stort sett samma eh, eh, resultat. Har man inte pengar då kan de inte göra mycket tydligen. Men det ska tack eh, så länge. Jag hoppas min förkylning, eh, halsen är bättre nästa gång. Eh, det, det, det är den gamla skadan jag fick när Eh, mina föräldrar rökte så förfruktansvärt mycket så jag fick ju barnastma som eh, blåsas upp det här krånglet på gamla dagar. Det är inte roligt alls. Men vi ska spela en musiksnutt, eh, eh, så säger jag tack så länge och ha det så bra och sköt om varandra väl och var snälla mot varandra och tänk på det genomgående för man lever bara en gång och då ska man inte hålla på och bråka och, och strunt, om struntsaker ofta. Nu kommer lite musik strax. Kort paus.